Murod birodar nima qilishgan bilasizmi? Yuzi ayol kishi yuzi avratmas desa, bo'lmasa ayolingizni yuzini ochib qo'yib qo'ying, tomosha qilamiz. deb dvorniklarga xatlar qistirib ketgan ekan. Bu hojati yo'q ularga gapirishdi. Mana ekan. Bosh ekan. Bismillah. السلام الله يصلحك الله صبر ويسلمك رحمك يسلمك الله صبر ويسلم رحمة رحمة صبر ويسلم الله صبر versin. Rahmetine bağlayan sahabe meyler. Allah tar diyeler. Allah tar diyeler. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Demek ki بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم alloh subhanahu va taolo mana shu kichkinagina surada dunyo jamg'arishlik, mol dunyo to'plashlikni orqasidan ketib, Allohni ibodatidan g'ofil qolgan kimsalarga, g'ofil qolgan kimsalarga xitob qiladi. Ey insonlar, sizlar to qabrlarni ziyorat qilgunlaringizcha, ya'ni o'lib qabrga kirib qolgunlaringizcha sizlarni mol dunyo to'plab ko'paytirish, ibodat qilishdan mashg'ul qildi. Yo'q, sizlar yaqinda bu qilmishlaringizning oqibatini bilursizlar. Yana bir bor yo'q, sizlar yaqinda bilursizlar. Yo'q, agar sizlar dunyoga qul bo'lib qolishlikni, oqibati nima ekanligini aniq bilish bilan bilganingizda edi, bunday bo'lib qolmasdingiz. Qasamki albatta sizlar jahannamni ko'rasizlar. Yana bir bor qasamki, sizlar uni aniq ko'rish bilan ko'rursizlar. So'ngra ana shu kunda albatta hayoti dunyoda sizlarga ato etilgan barcha ne'matlar to'g'risida mas'ul bo'lursizlar. Kichkinagina sura. Kichkinagina sura, lekin ma'nolari nihoyatda bir katta. Inson dunyoga Allohga qul bo'lishligi uchun kelgan. Ko'p marta aytamiz, in va ma xaloqtul jinna val insa illa liya'budun. Insonlar va jinlarni faqat o'zimga ibodat qilish uchun yaratdim dedi Alloh taolo. Endi inson ana shu asosiy maqsadini, dunyoga kelishigidan mo'ljallangan maqsadni tark qilar ekan, sabablar bor. Ibodatdan insonni to'sadigan sabablar nima? Birinchisi mana shu moli dunyo. Moli dunyo. Bola chaqa deymiz biz tilda. Alloh xitob qilib aytadi, qabrga kirib ketgunga qadar, qabrga kirib ketgunga qadar dunyo to'plashlik bilan ovora bo'ldingiz. Inson dunyoga shunchaki kelib ketgan emas. Har bir inson dunyoga kelar ekan, unga beriladigan savollar bor qabrga kirganida. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Astagfirullah يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون Ey mu'minlar ya'ni mu'min kishini ziyonga uchratib qo'yadigan ishlarni Alloh taolo mana shu oyatda siz bilan bizga bildiryapti. Ey mu'minlar na moli dunyolaringiz va na bola chaqalaringiz sizlarni Allohning zikridan, ya'ni ibodatdan yuz o'girtirib qo'ymasin. Kimki shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalardir. Insonni Allohni zikr qilishlikdan, Allohni qulchiligini qilishlikdan to'sadigan narsa moli dunyo va farzandlar deyildi. Bola chaqa. Sizlarning har biringizga o'lim kelib, Parvardigorim, meni ozgina muddatga hayotga qoldirsang, men xayr sadaqa qilib, solih bandalar qatorida bo'lsam deb qolishidan ilgari biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan infoq ehson qilingiz. Har bitta inson dunyodan ketar ekan, orqaga qaytarilishini xohlaydi. Kofirlar xitob qiladiki, Parvardigor, qola robbirji'un, qaytaringlar meni, la'alli a'malu solihan fima tarakt. Hayotda qilmasdan tashab qo'ygan ishlarni shoyat qilarman, qaytaringlar deydi. Ya'ni inson dunyodan chiqib ketayotganini ko'rgandan keyin uyi ham qoldi, mashinasi ham qoldi, hamma yo'g'i qoldi. O'zi bilan olib keta olmayotgan paytda aytadiki, shu bir imkoniyat bo'lsa chiqardimda hammasini sadaqa qilib, savobini o'zim bilan olib ketar edim deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi: "Ya Rasululloh, eng afzal sadaqot qaysi?" Rasululloh javob berdilar: "Anta tasaddoq va anta sahihun, shahihun, taxshal faqr va ta'manul g'ina Eng afzal sadaqot bu o'layotgandagi qilgan sadaqasi emas. kambag'al bo'lishidan qo'rqayotgan paytingda, boy bo'lishdan umidvor yurgan paytingda, sog' yurgan, baxil bo'lib turgan paytingda qilgan sadoqating eng afzal sadoqat. Ketar soatda falonchiga po'kincha, falonchiga po'kincha demagin deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, chunki pul o'shalardiki bo'ldi. Demak, har bitta dunyoda ibodatsiz o'tgan, oxiratga intilmagan, dunyoda quli bo'lgan odam chiqib ketayotganda qolib ketayotganligini ko'rib aram qilib, qaytaringlar, sarf qilib qolay deb so'raydi. Walan yu'akhirallohu nafsan idza jaa ajaluha wallohu khabirun bima ta'malun. Alloh biron jonni ajal kelgan vaqtda vafot etmasdan qoldirmas. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardor. Bu foniy o'tkinchi dunyo shunday bir chiroylikki, shunaqa jozibadorki, qurib ketgur hech kimni chiqib ketgisi kelmaydi. U boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, dunyodan chiqib ketgisi kelmaydi. Bu shunday bir ziynatli qilib qo'yilgan ekan. Lekin mana shunday ziynatli qilingan dunyo la'natlangan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tillari bilan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, dunyo va undagi barcha narsa la'natlangandir, magar Allohning zikri, ibodati bundan emas. Soddaroq qilib aytsak, inson Allohni eslamasa, ibodat qilmasa, la'natlangan narsaning ichida yashab o'tib ketyapti. Agar bu dunyo, dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Alloh taoloning nazdida chivinning qonatichalik qadri bo'lganida, ya'ni siz bilan biz uchun nihoyatda qadrli ku. Ozgina pul kelsa quvonib ketamiz, ozgina bir iqtisodiy zarar ko'rib qolsak jazobaga tushib ketamiz. Xuddi bir oxiratini yutkizib qo'ygan odamni singari bankrot bo'pti desa, pulini bermay qo'ysa yoki bir dunyosidan mahrum bo'lib qolgan bo'lsa, oxiratini yutkizib qo'ygandaqa odam jazobaga tushib ketadi. Payg'ambarimiz aytayapti, agar bu dunyo sizlar o'ylayotganchalik katta narsa bo'lganida, hadisning mazmuni Bu dunyodan kofirlarga bermas edi. Bitta qush suv ichganchalik miqdorda ham. Bir qush suv ichib qancha ichib boradi? Bir ho'plam, ikki ho'plam ichadi, bir ikki tomchi. Ho'plam demaylik. Ho'plam bu bizni o'lchovimizda. Qush suv ichganchalik ham dunyodan ne'mat olmas edi kofir. Agar Allohning nazdida qadrli narsa bo'lganida. Lekin Alloh taolo bu dunyoni, bu mal'un dunyoni mo'minga ham beraveradi kofirga ham beraveryapti. Demak, Alloh bir bandani aziz qilganligi uni dunyosi ko'p ozligi bilan baholanmaydi. Alhaakumut takasur. Qabrga kirib qolguningizlarga qadar moli dunyoni ko'paytirishligi bilan ovora bo'ldinglar deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Odam bolasi meni molim, meni molim deydi. hallaka ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnayta. Aw labista fa ablayta, aw tasaddaqta fa amzayta. Meni molim, meni molim deydi. Payg'ambarimiz so'rayaptilarki, "Ey odam bolasi, seni molingdan nima seniki? Yeb yo'q qilganingmi? Kiyib eskitganingmi yoki sadaqa qilib o'tkazib qo'yganingmi? Qaysinisi bizniki?" Chakana yedikmi? Chakana kiydikmi qaranglar. Nima bor hozir? Ertaga nima bor? O'tkizib qo'yganimiz biz ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa aytadilar: "Law kana li ibn adama wadiyan min zahab ahabba anna lahu wadiyan thalithan." Agar inson bolasiga ikki vodiy oltin berilsa, uchinchi oltin vodiyda ham orzu qiladi deydi. Yangiliklarni ko'ryapsizlar-a? Hozir dunyo miqyosidagi yangilik nima bo'lyapti? Hech kim ko'rmayaptimi televizor? Liviyada nima bo'ldi? Qazzofiyni o'ldirishdi. 42 yil taxtda o'tirgan ekan. Payg'ambarimiz aytayaptilar-ki, agar 2 vodiy oltin berilsa, 2 vodiy tasavvur qilinglar qanchalik u maydon. 2 vodiy oltin berilsa, uchinchisini ham orzu qiladi. Insonni og'zini, ko'zini, qalbini faqat tuproq to'lg'izadi. Alloh tavba qilganni tavbasini qabul qiladi dedi. Demak, inson to'ymaydi ekan. Aytishlariga qaraganda 350 tonna tillasi bor ekan. Berkitilgan 350 tonna. Mana o'ldi. Qani o'sha tilla? Nimani olib ketdi o'zi bilan? 350 tonnani hisob kitobini olib ketdi. shuni dunyo bo'lib ochlikdan, qiyinchilikdan, mashaqqatdan, kasallikdan, qo'rg'oqchilikdan qiynanayotgan musulmonlarga tarqatib, savobini olib kelsa bo'lmasmidi? Qarang, barq qolib ketdi. Demak, u payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tonnalab aytmagan bu hadisda. Vodiy deb qo'yapti. Vodiy. Endi 350 tonna hech narsa emas. Agar unda 3 million 700 tonna bo'lgan chog'ida ham baribir nima qilmasdi? To'ymasdi. Endi o'limini qarang qanaqa o'lim topdi. Jabbor, zolim, xalqiga zulm qilgan, nohaqdan qonlar to'kkan nima bo'ldi? 42 yil hukmda o'tiribdi, qarang, 42 yil. Savol. Qani? Xomon qani, Qorun qani, Fir'avn qani, endi Qozzofi qani? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizni yaxshi ko'rgan. Ummatini yaxshi ko'rgan. Shuning uchun ummatiga nima kerak bo'lsa hamma narsani aytgan. Nima zarar qilsa, shu narsadan qaytarib qo'ygan. Parvardigor, yetkizdimmi deb ummatidan so'raganda Hajjatul Wado'da, yetkizdingiz yo Rasululloh deganda Parvardigor men yetkizdim omonatingni degan. Rasululloh bizni ustimizda nimadan qo'rqqan? Ya'ni nimadan xavotir olgan bizni ustimizda? Rasululloh aytadilar: "Mal faqru akhsha alaykum" ولكن akhsha an تفتح عليكم الدنيا dunya كما kama tanafasuha كما kama ahlakahum Men sizlarda kambag'al bo'lib qolishinglardan qo'rqmayman dedi Rasululloh. Ya'ni bu qo'rqadigan narsa emas, insonda faqir bo'lib qolishligi, balki sizlarni boyib ketishinglardan qo'rqaman dedi. Avvalgi ummatlar boyib ketib, bir-biri bilan musobaqa o'ynab halok bo'lganlaridek, moli dunyolar ko'payib ketib, dunyo eshiklari oldinglarda ochilib ketib, sizlarni ham halok qilib qo'yishligidan qo'rqaman deydi. Payg'ambarimiz bizni kambag'al bo'lib qolishimizdan qo'rqmagan, bizni boyib ketishligimizdan, dunyoga berilib ketishligimizdan qo'rqqan. <clears throat> Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam faqir bo'lganmi, boy bo'lganmi? Payg'ambarimiz boy bo'lgan birodarlar. G'animalar G'azoblardan tushgan g'animani 5 dan biri Alloh va Rasulininki bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boy bo'lishlik yoki kambag'al bo'lishlik ixtiyori berilgan. Bizga kimimizga ixtiyor berildi? Voy, biz hech qaysimiz kambag'allik tanlamas edik. Boy bo'lasanmi, kambag'al bo'lasanmi tanla desa, chunki biz aniq bilamizda boy bo'lish yaxshi. To'g'rimi? Lekin bilmaymiz asli qaysi narsa bizga foyda. Ehtimol ko'tara olmasiz, menga bersa, ehtimol sizga bersa ko'tara olmassiz. Haddidan oshib ketarsiz, tug'yon ketib qolarsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga Jibril alayhisalom kelib, "Ey Muhammad, agar xohlasangiz, dunyo tog'larini oltin va kumushga aylantirib beraman siz uchun" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "La bal abqa abdan rasulan ashba'u yawman va aju yawman ila an subhanahu va taolo." Yo'q dedi Rasululloh. Kerak emas. Alloh taologa ro'baro bo'ladigan kunimgacha bir kun och bo'lay, bir kun to'q bo'lay, Alloh deb faqir bandasi bo'laveray dedi. Ixtiyori bilan Rasululloh faqirlikni tanlayapti. Ixtiyori bilan yer yuzida xazinani to'plagan, boyligini katta qilib to'plagan kishilarning bittasi Qorun. Muso qavmidan bo'lgan Qorun. Bu boylikni mehnati bilan kuchi bilan, harakati bilan, peshonasini terisi bilan topmagan Alloh taolo shuni berib qo'ygan edi. Boy qilib qo'ygan edi birdaniga. Lekin bu kofir, bu nonko'r banda ne'matni shukridan ajratib qo'ydi. Ne'matni shukridan ajratib qo'ydi. Oqibati nima bo'ldi? Yer yutdi. Uni dunyosini kattaligini, boyligini, zo'rligini ko'rgan iymoni zaif odamlar aytishdiki, Ya ليت lana مثل ma utiya قارون innahu lazu حظ azim. hayotda dunyoni istaydigan kimsalar eh qani edi bizlar uchun ham qorunga ato etilgan mol va davlat bo'lsa edi Dar haqiqat u ulug' nasiba egasidir dedilar havas qilishdi bilishmayapti bular qorun shu dunyosi bilan Allohdan to'silib qoldi shu boylikni ko'paytirishlik tashvishi bilan Allohni ibodatidan uzoq bo'ldi. Buni ko'rishmayapti, faqat yiltiragan tomonini ko'ryapti. Albatta musulmon odam faqir bo'lgandan boy bo'lgani yaxshi. Xayr ihson qiladi, halolga sarflaydi, yetimni boshini silaydi, yurtini obod qiladi. Albatta yaxshi. Endi Alloh bermagan bo'lsa-chi? Ikkita odamni havas qilsa bo'ladi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bir boy odamni havas qilsa bo'ladi, yu kech Alloh bergan davlatni o'ngga ham, chopga ham, oldiga ham, orqaga ham ehson qilib tarqatyapti. Ikkinchi odamni havas qilsa bo'ladi, bir ilm berilgan kishiki bu ilmini yu kech xaloyiqlarga o'rgatyapti. Boyni boyligi havas qilinmayapti, nimasi havas qilinyapti? Tarqatayotgan joyi. Parvatgor agar menga ham shu ehsonni ehsonli qilib bersang davlatni bergin. Agar mumsiligim, baxilligim ziyodadigan bo'lsa bermay qo'yur deb duo qilish kerak. Ko'tara olmaymiz deymiz u. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر yer yutib olganidan keyin haligi havas qilganlar ko'z o'ngida va kuni kecha uning martabasini orzu qilgan kimsalar vo ajab Alloh bandalaridan o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilib tang qilib berar ekanda agar Alloh bizlarga marhamat qilmaganida bizlarni ham yerga yuttirgan bo'lar edi vo ajab kofir bo'lgan kimsalar najot topmas ekanda deb qoldilar <coughs> mana aytdik Allohni aziz qilishi iymon bilan taqvo bilan ibodat bilan Dunyo bilan emas. Dunyo bilan emas. Firavn qayoqqa ketdi? Qorun qayoqqa ketdi? Hamon qayoqqa ketdi? Abu Jahl qayoqqa ketdi? Qozzofi qayoqqa ketdi? Nima qoldi ulardan? Yomon ismlari qoldi. O'zi bilan nimani olib ketdi? Qilgan amalidan boshqa hech narsani olib ketmadi. oxiratga o'tib ketishdi qayoqqa ketishdi haqiqiy diyorga ketishdi asl maskanga ketishdi Alloh aytadi biz o'sha oxirat diyorini yer yuzida zulm zo'ravonlik va buzg'unchilik qilishni istamaydigan kishilar uchun qilurmiz oqibat taqvo o'sha kishilarniki dunyoda qanaqa yashaysidan qat'iy nazar birodar buzg'unchilik qilmang fasod tarqatmang ibodatda taqvoda yashang oxirat diyori sizniki bo'ladi zo'r yashang bari o'lasiz Qiylanib yashang, bari o'lasiz. Rozi bo'lib yashang, bari o'lasiz. Norozi bo'lib yashang, bari bir o'lasiz. Inson dunyoda iymon bo'lmasa, insonda iymon bo'lmasa, solih amallari bo'lmasa, bu inson dunyoga haqiqiy baxtsiz odam bo'ladi. Garchi dunyosi ko'p bo'lsa ham. Alloh taolo siz bilan biz yaratar ekan, siz bilan bizni, ya'ni odam bolasini yetishi mumkin bo'lgan eng oliy martaba nima bilasizlarmi? Ilm emas. Amal emas. Podshohlik ham emas. Mansab ham emas. Insonni yetishi mumkin bo'lgan dunyodagi eng oliy martabasi Allohga oshiq bo'lishligi. Inson dunyoga kelib Allohga oshiq bo'lib yashadimi? Demak, inson eng oliy cho'qqi, eng oliy martabaga yetdi. Oshiq kim? Ma'shuqasini rozi qilishligi uchun, ma'shuqasiga yetishligi uchun ma'shuqasini hamma buyrug'ini ikkilanmasdan bajarayotgan odam. Ehtimol siz men Allohga oshiqman demassiz, lekin hayotingizda Robbingiz aytgan ishidan, chizig'idan chiqmayotgan bo'lsangiz, demak Robbingizga oshiqsiz. Muborak bo'lsin shu oshiqlik. Endi Alloh taolo bandasiga ko'rsatadigan eng katta marhamati nima edi? Meni bandam deyishlik edi. Tushunarli bo'ldimi? Alloh siz bilan bizni bu meni bandam dedimi? Bo'ldi, undan ortiq siz uchun undan ortiq martaba bo'lmaydi. Chunki Alloh o'zini bandalarini dunyoda ham, oxiratda ham xor qilmaydi, aziz mukarram qiladi. Qaytaraman, siz bilan biz yetishimiz mumkin bo'lgan eng oliy maqom Allohga oshiq bo'lish. Alloh taoloni beradigan eng katta marhamati meni bandam deb qo'yishligi. Hammamiz Alloh taolo o'zimi bandalarim deb aytgan bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: aqul subhanalloh va الله va la ilaha illalloh va allohu akbar ahabba ilayya mimma مما alayhi ash-shams. subhanalloh alhamdulillah la ilaha illalloh allohu akbar deyishligim men uchun quyoshning nuri tushgan hamma narsadan ko'ra afzalroq dedi Sizning qo'lingizda dunyo yo'qdir yer yuzidagi hamma narsa sizniki emasdir, lekin sizda subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh va Allohu akbar degan kalima turibdimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, dunyodagi hamma narsadan yaxshi deyapti. Boshqa hadislarda aytadilar, al fajr annaha khayrun minad dunya va ma fiha va kayfa bis fajr. Payg'ambarimiz shunday aytadilar, bomdod namozining ikki rakat sunnati dunyo va uni ichidagi hamma narsadan afzal. Ikki rakat sunnat dunyo va undagi hamma narsadan afzal bo'lsa, ikki rakat farzda ajr qanchalik bo'lar ekan? Birodalar, siz bilan biz bomdod namoziga Alloh akbar deb sunnatga quloq qoqqan paytimizda shu turishimiz dunyodagi hamma narsadan afzal bo'ladi. Muborak bo'lsin shu boylik. Chunki siz o'lgandachi o'sha ikki rakatda ajr birga ketadi. Lekin dunyo joy-joyida nima qiladi? Qolaveradi. Nimani olib ketdi hozirgi ismi aytilgan odamlar? 42 yil o'tiribdi mulkda. Nimani olib ketdi? Xolarmizda nomda bo'lishdi. Endi dunyoga quyuq bo'lganlarchi? taysa abdud dinar, Tays abdud dirham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, dinor va dirhamning qullari ziyonga uchradi. Dunyoga qul bo'ldi hozir aytilgan odamlar, xor bo'lishi, ziyon ko'rishdi. Xo'p, dunyo shunchalik yomon narsa ekan. Nima, umuman kasb qilmaslik kerakmi? Yo'q, dunyo zotida bunaqa yomon narsa emas. Agar halol musulmon odam ibodatdagi odamning qo'lidagi dunyo bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi mol. Amr ibn al-As roziyallohu anhu islomga yangi kirgan paytda g'animadan o'lja payg'ambarimiz berganlar. Olmasligini aytganida Ni'mal ma'lus solih li rajulun solih. Solih kishini qo'lidagi mol naqadar yaxshi dedi. Musulmon odam boy bo'lgani yaxshi, kambag'al bo'lgandan ko'ra. Yuqorida aytib o'tdik. Mol zotida harom emas. Boylik, pul topishlik zotida yomon narsa emas. Agar shu topayotgan boylik ibodatdan to'ssa yomon bo'ladi. Aksincha ibodatga turtiydigan bo'lsa, sizga kelayotgan dunyo shukrni ziyoda qilishlikka sabab bo'layotgan bo'lsa, bu naqadar zo'r, naqadar yaxshi mol bo'ladi. Firavun Qorun yerga cho'kishligidan avval qavmiga nasihat qilgan edi. Va butaghi fi ma ataka ad-daral akhirah. Va la tansa nasibaka minad dunya va ahsin kama ahsanallohu ilayk. Alloh senga qavmi Qorunga shunday dedi. Va Alloh senga ato etgan moli davlat bilan oxirat avvalo oxirat obodonligini istagin. Dunyodan bo'lgan nasibingni unutma. Alloh senga ihson qilgani kabi sen ham Allohning bandalariga infoq ihson qil. Yerda zulm va zo'ravonlik bilan buzg'unchilik qilishga urinma, chunki Alloh buzg'unchi kimsalarni suymas. Birinchi nasihat puling bilan oxirat obod qil. Dunyoing bilan oxiratingni obod qil ol. Dunyodagi nasibingni ham unut, bir yo'l o'tkazib olma hammasini. Kapangadek bo'lib ketma. Dunyoda ham nima kerak? Nasibingni unutma. Alloh senga qanday yaxshilik qilgan bo'lsa, sen ham shunday yaxshilik qil. Bugun aytib tutmaymizmi? Tutmaymiz-a? Qaranglar, Alloh senga qanday yaxshilik qilgan bo'lsa, sen ham shunday yaxshilik qil degani pul ozroq odam masjidga aytib tutganda beradi, hamma o'zi 10 so'm tashasa, senga ko'proq yaxshilik qildi Alloh. Nima qildi? berigi dunyosi ozroq odamdaqa tasha emas senga yaxshilik qilgancha tasha shuncha etak tutganda bir 1000 so'mlik ham chiqsin bitta yarimta bir o'rtacha 50, 20, shu средний pul 20 bilan 50. endi yo'q emas bitta ikkita tushib qoladi shuni o'zimizga ibrat qilaylik etak tutganda u. bugun 4 juma bugun yig'amizda moljallaganda Alloh qanaqa yaxshilik qildi sizga bir qarab qo'ying Yine uyaling ozroq tashlagani. Chunki kimdan qizg'an ekanligingizni, kimga yüzden biling. O'zingizdan Öz O'zingiz bilan olib ketadigan pul shu. Qani ko'ramiz keyingi jumaga. Inshaalloh bu juma yig'madik, o'zi shu juma yig'adigan ekanmiz o'zi. Alloh senga yaxshilik qilgandaqa yaxshilik qil mahlukatlar mahluqotlarga. Va yeryüzü de buzg'unchilik qilma. Alloh buzg'unchilik qiluvchilarni suymaz. Endi biz shart aytib olaveramiz, sababi u pul bizning cho'ntagimizga tushmaydi. Shu masjidga tushadi, o'shaning uchun qo'rqmay aytaveramiz. Bu o'zingizlarning pulinglar bu. Ihson qilsanglar ham o'zingizlarga qilyapsizlar, baxillik qilsak ham o'zimizga qilyapmiz. Inson to'plab orqasidan yugurib, keyin faxrlanadigan ishlardan bittasi ilm. Ilm bilan ham inson ovora bo'ladi, umrini sarflaydi, shu bilan faxrlanadi. Lekin bu ilm insonni kamtarlikka yetaklamasa, savobli amallarni qilishlikka undamasa, bu ilm insonni foydasiga emas, balki ziyoniga hujjat bo'lib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullohi illa yata'allamuhu illa illa liyusiba bihi arz o'rganib Alloh uchun o'rganiladigan ilmni o'rganib, buni orqasidan dunyoni ko'zlagan kimsalar jannatni hidini hidashmaydi dedi Rasululloh. Vaholanki jannatni hidi 40 yillik masofadan kelib turadi. Esimizdan chiqmasin, qiyomat qoyim bo'lganida hisob kitob uchun tarozini oldiga birinchi olib kelinadigan 3 ta odamda birinchisi kim bo'ladi? Olim bo'ladi. Parvardigor azza va jalla unga bergan ne'matlarni eslatadi. Falon falon ne'matni berganman, bergansan. Ya'ni ilm ham berganman. Nima qilgansan? Banda aytadi, sen rozi bo'ladigan ilmni o'rgandim, odamlarga o'rgatdim. Seni roziligini ko'zlaganman deydi. <coughs> G'aybi shahodatni biluvchi bo'lgan Parvardigorimiz ichimizdagi niyatlarni biladi. Yolg'on gapirding Yolg'on gapirmayapti zohirida. Ilm o'qigan ilm o'qitgan, lekin niyatini o'zi bilgan, Robbisi bilgan. Sen maqtalishlik uchun, hurmat uchun, dunyo uchun o'qigansan. Maqtalgansan, dunyo berilgan, niyatingga yetding, ajringni olding dunyoda. Suringlar buni jahannamga deydi. Yuzi bilan sudrab olib borib jahannamga uloqtiriladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, siz bilan biz ko'paytiraman deb orqasidan yugurayotgan narsalar pulmidi, ilmmidi, mansabmidi nima edi? Allohdan to'sayotgan bo'lsa, Allohda ibodatdan to'sayotgan bo'lsa, bu insonni albatta halokatga olib boradigan narsalar. har Alloh taoloni yaratgan kuni chiqib botar ekan, tug'ilayotgan insonlar ham bor, vafot qilayotgan insonlar ham bor. tug'ilayotganlarda hamma hisob kitobi, hamma ixtiyorlari, amallari, savob gunohlari oldida. Endi vafot qilib ketayotganlarni oldida faqat o'zini qilgan amallarini olib ketishlik bor. Oxirat safari bor. Qabr amallarning sandig'i deyiladi. Umr davomida to'ldiradigan sandig'ingiz bu qabringiz bo'ladi. Alloh taolo siz bilan bizni dunyoga yakka-yakka, yolg'iz-yolg'iz keltirgan. Vafot qilganda ham yakka-yakka yolg'iz vafot qilamiz. Qabrga olib kirganda ham yakka-yakka yolg'iz kiramiz. Qiyomat kunida Alloh taoloning oldida ham yolg'iz-yolg'iz turib hisob kitob beramiz. ji'tumuna furoda kama xalaqnakum avvala marra va taraktum ma خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ zuhurikum. Mana biz Alloh taolay aytadi, mana bizning huzurimizga sizlarni avval boshda qanday yaratgan bo'lsak, bittadan Shunday yolg'iz holda keldingiz. Sizlarga berilgan narsalarimizni ortingizda qoldiribsiz. Dunyoga yolg'iz o'zingni kirgizgan edim, senga ne'matlarni bergan edim. Mana yolg'iz kelibsan oldimga, endi senga bergan narsalarim orqangda qoldirib kelibsan banda deydi. Esimizdan chiqmasin. Hamma narsa qoladi yerda betida. Inson vafot qilar ekan, qabristonga uni orqasidan sanaylar. Boyligi boradi, bola chaqasi boradi, obro'yi boradi, amali boradi. Shu narsani deb yashaydi inson. Boylikni deb, chaqani, bolani deb, chaqani deb, obro'ni deb. Shu 3 ta narsani deb turib, shu 2 ta narsani deb turib inson amalni tark qilib qo'yadi. Qabristonga amali, chaqasi, bolasi, obro'yi boradi. Uchtasi qaytib keladi, faqat amali qoladi. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ey insonlar, sizlar to qabrlarni ziyorat qilinguningizcha, ya'ni o'lib qabrga kirguningizga qadar sizlarni moli dunyo to'plab ko'paytirish, Allohga ibodat qilishdan to'sib qo'ydi. Darsimizni nihoyalar ekanmiz. Shuni aytamizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida uyida yegan hech narsa yo'q, bir necha kun ehtimol haftalar yegan hech narsa yo'q, qorni och ko'chaga chiqdi. Ko'chaga chiqsa, endi odatda hech kim chiqmaydigan issiq payt, qorin ochligidan ko'chaga chiqdi. Biz eslaylikda qachon qornimiz och qolgan. Yo boshqacha aytaman, eslaylikda qachon qornimiz to'ymagan bizni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qorni och, bir necha hafta ovqat yemasdan ko'chaga chiqdi. Rasululloh rahmatan lil alamin bo'lgan zot. Agar xohlasa dunyoda hammasi oltin kumushga aylantirib beradigan zot. Qorni och ko'chaga chiqdi. Bu zot kim edi? Bizni boy bo'lib ketishimizdan qo'rqib, kambag'al bo'lishimizdan qo'rqmagan edi u zot. Ko'chaga chiqdi. Rahmatan lil alamin, ota-onamiz, jonlarimiz fido bo'lsin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun. Chiqib tursa, Abu Bakr va Umar roziyallohu anhu turishdi. Ular qarab, nima qilib turasizlar bu yerda? desa, Rasululloh yegan ish narsa yo'q, qonimiz chiqdi dedi. Bu ikkovi kim? Payg'ambarlardan keyin yer yuzini eng bosgan afzal inson Abu Bakr degan. Payg'ambar bo'lmagan oddiy odamlarda eng afzali Abu Bakr Siddiq. Bu kishi haqida Qur'onda oyatlar nozil bo'lgan. Umar ibn Hattob kim? Parvardigoro islomga ikkita Umardan bittasini olib kirib quvvat bergin deb duo qilganida Alloh taoloning ixtiyori ilohiyasi Umar ibn hatto Alloh tanlab olgan bandalarni qonni och. Biz qachon qonnimiz och qolgan bir eslaylikda. Lekin ularchi qonni ochligida ham saodatli, zo'r yashagan, baxtli bo'lgan, keyin dunyo oqib kelganda ham ular xotirjam bo'lgan. Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu uyiga borishdi. Abu Ayyub chiqib turib, Bugun meni mehmonimdaqa hech kim uyda mehmon yo'q deb xursand bo'lib, bir dona echkisini so'yib ularni qorin to'yg'izdi. Bir necha hafta qorni och yurgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bugun qorni to'yib turib aytayaptilarki, "Vallohi latusalunna yawma idin anil na'im." Allohga qasam, u kunda sizlarga berilgan ne'matni har bittasida hisob kitob qilinasizlar dedi. Biz qachon qornimiz och qolib, taomni yeyotganimizda taomni ne'matli esimizga keladi. Qachon bir chanqoq qoldikki, chanqab suvsiz xiylanib turib ichayotganda Allohning ne'matligi esimizga keladi. Bu ne'matning ichida biz ko'milib yashayotganligimiz uchun ne'matligini ham esdan chiqarib qo'yganmiz. Ichimizdagi eng faqir odam uyiga boring, albatta hech bo'lmasa qattiq noni bor yegani. Qaranglar, ovqat qilmaysan bo'lsa go'sh yo'q deydi. <laughs> Bitta go'sh yo'q, bor yo'g'i. ulgurmabdi shu dadasi olib kelgani go'sht yo'q deydi nima qilaman qazi ovqat go'sht yo'q deydi birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib kirganlarida ayollarga yegulik biron narsa bormi desa hech kim hech narsa demas edi bugun ro'za tutamiz ekan deb qo'yardi biz kimdan o'rganishimiz kerak bizga dunyo hayotini chiroyligini ko'rsatayotgan seriallardanmi dasturxon ustida hamma narsa накрытый turgan g'arblardan o'rganamizmi hamma yotaverdi mana shunday jinni o'tirdi deydi bu jinni o'tira olmadi bu biz kimni o'rganishimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamga boylik taklif qilinganda bir kun och bo'lay bir kun to'q bo'lay deb ixtiyor qilgan qabrlarga kirgunlaringga qadar moli dunyoda jamlashlik sizlarni Allohning ibodati qo'ydi Allohga qasam mana shu kunda har bitta berilgan ne'mat haqida hisob-kitob qilinamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.